օգոստոսի 26-ն է, օրը 4-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ տարվա մեր ծրագրում 3 տարի է Հայաստանը Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտ միջազգային ցանցի լիիրավ անդամ է։ Քնար Բաբանի օրվա զրուցակիցն է երիտասարդական կառույցի Հայաստանյան ցանցի նախագահ Հովսեփ Պատվականյանը։ Հերախոսակապ Խաշաթաղի շրջանի հետ։ Հանրապետության հացահատիկային ցանկատարածքների հնձի աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության Մուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Արդեն 3 տարի է Հայաստանը Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտ միջազգային ցանցի լի իրավանդամ է։ Երիտասարդական կառույցի հայաստանյան ցանցի նախագահ Հովսեփ Պատվականյանն է պատմում, թե ինչից ամեն ինչ սկսվեց։ Կազմակերպությունը առհասարակործում է 1987 թվականից որպես միջազգային ցանցա համաեվրոպական։ Ներկայացությունը բացվել է 2012 թվականին հայաստանյան։ Փաստացի, երբ նայում ենք, թե ոնց ենք մենք այս ամենը սկսել ու ինչ հիմունքների վրա ենք UIP-ն, հա, Եվրոպական հետազոտական պարլամենտը դրել, սկզբունքներից ամենագլխավորն այն էր, որպիսի մենք որևիցե ծրագիր չանենք ըստ նրա, թե կա որևիցե գրանտ կամ կա, որից դրամաշնոր, որը կարող ենք այդ ծրագրի տակ մտցնել, այլ ունենանք գաղափար, որը լավն է ու ըստ այդմ փորձենք ֆոնդեր հայթայթենք դրա համար փաստացի այսօր Հայաստանում միակ կազմակերպությունն է, միակ համաեվրոպական ցանցի անդամ, որը Արցախում իրականացնում է միջազգային նախագիծ, միջազգային երիտասարդական նախագիծ, որը համախմբում է այսքան երիտասարդները, այսքան երկրներից։ Իսկ կարևորը նաև, որ այդ երիտասարդները իրենք այնուհետև իրենց երկրներում նույն գաղափարների տարածումը իրականացնելու, այսինքն իրենք եկան հասկացան այստեղ ոնց է ամեն ինչ, հասկացան, որ այն նյութերը, որոնք կարդում են, որ այստեղ վտանգավոր է, այստեղ մարդիկ պետք է չգան եւ այլն եւ այլն, գայից են տեսնում են, որ այստեղ շատ ավելի ժողովրդավարական հիմունքների վրա է ամեն ինչ դրված, քան շատ ու շատ երկրներ նույնիսկ եվրոպական։ հա։ Ըստ այդմ այդ նույն գաղափարները, այդ նույն սկզբունքները իրենք տարածում են իրենց երկրներում, իրենց կառույցներում, իրենց կազմակերպություններում։ Այսօր Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի հայաստանյան ցանցում ընդգրկված են ավելի քան 3600 երիտասարդներ։ 2012 թվականից ի վեր արդեն կազմակերպություն ներգրաված են 3600 երիտասարդ, թե հավաք դպրոցների սաներ եւ թե ուսանողներ, ու այս պահի դրությամբ Հայաստանում ամենամեծ կրթական երիտասարդական ցանցն է դարձել։ Ինչն է կարևոր, որ Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտը թույլ է տալիս արտադասարանային ձևաչափով հասկանալ շատ ու շատ խնդիրներ։ Մի բանը, երբ որ դու կարդում ես դա գրքային տարբերակով, լսարանային տարբերակով ես սովորում, ու չես ստանում ավելի պրակտիկ գիտելիք մի բան է, երբ դու հանդիպում ես տարբեր երկրների երիտասարդների հետ եւ նույն խնդիրը քննարկում, հասկանում թե մյուս երկրներում ոնց ինչ լուծումներ են տալիս, ինչ բանաձևերով են հանդես եկել։ Ըստ այդմ այն բանաձևերով, այն լուծումների փաթեթը, որ մշակում ենք, դրանք ձևակերպում են որպես խորհրդատվություն եւ ուղարկում են Եվրամիության կոմիտե, ուղարկում են Եվրոպայի խորհրդարան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմնական սկզբունքներից մյուսը նաեւ այն է, որ այնինչ անում ենք չմնա թղթի վրա, որ այդ ամենը այնուհետեւ յուտիլիզացիայի ենթարկվի, այդ ամենը նաեւ հասանելի դառնա ավելի բարձր հարցեր Մակարդակի պաշտոնյաներին, օղակներին, որպիսի հնարավորություն այդ ամենը իրագործելու լինի, որպիսի այնպես այնպիսի մի իրավիճակ չստեղծվի, որ հետասարները եկան, քննարկեցին, գնացին, վերջա, իրար հետ ծանոթացան, ու այդ ամենով վերջացավ ամենը։ Այդ փաթեթները լուծումների իրենք այնուհետև օգտագործում են ավելի բարձր աճաններ, որպես երիտասարդների կողմից խորհրդատվություն։ Արդեն 2 տարի է Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի հայաստանյան ցանցի հիմնական նախագծերից մեկն էլ ճանաչողական այցն է դեպի Արցախ։ Հովսեփ Պատվականյանի խոսքով ուրախալի փաստերից մեկն էլ այն է, որ տարից տարի ավելանում է ճանաչողական այցի մասնակից երկրների թիվը ճանաչողական այցը դեպի Արցախ, որը իրականացվում է արդեն երկրորդ տարին։ Փորձում ենք համախմբել մեր տարբեր շրջանավարտներին, քանի որ Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտը ներկայացություն է, 41 երկրներում այդ ներկայացությունը կա։ Բոլոր երկրների ներկայացուցիչներից երիտասարդներին հավաքում ենք Արցախում, որպեսզի փորձենք ավելի մոտիկից նրանց ծանոթացնել թե Արցախի կառավարման մոդելին, թե այն խնդիրներին, որոնց Արցախը առնչվում է ներկայիս։ Այս տարի ունեցանք մի փոքր այլ ծրագիր, որոշեցինք ներառել ծրագրի մեջ նաև մեր մեր գործընկերների օգնությամբ հանդիպումներ նախարարների հետ, հանձինս Կարեն Միրզոյանի հետ, արտաքին գործերի նախարարի հետ, որովհետեւ բոլոր այն միջազգային պատվիրակները, որ ունենք, ավելի հստակ կարողանան իրենց հարցերը ուղղել, որովհետեւ մեկ բան է, երբ գալիս ես Արցախ, տեսնում ես տարբեր տեսարժան վայրեր, այլ բան է, երբ հանդիպում ես արդեն նախարարների հետ ու փորձում ես հասկանալ ներսից, թե ոնց է ամեն ինչ գործում։ Երկրում, որը հաստատի անկախ է, բայց թե յուրը անկախությունը ձեռք չի բերել դեռ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. մեկնելել Պատնի վեր պապոնց դաշտի խոտը կարջե Մրտուն թողել Շշս ծուր հարցնե ապո կամին ուր գերտամ մորցած քարինը սեման ջիս ճեղքնել է պատնի վեր պապոնց դաշտի խոդը կարջե ձակուքոն է տունը մեր գրագ լցնի մապուշու կսկից Կամինը մուրը երեգինք տան Թլոլը մանչիս սեղմեմ դոշիս Կարոտ հոգիս զովանամ Ծով սարերի պայլը տեսնի manchis zulal աչկերում ծովսարերից քամին իջնի մեզի կրկե տանի տուն մորցած քարինը սեմ մանջիս ճեղքնել է պատնի վեր բաբոց դաշտի խոդը կար ձակուկ հոնե տունը մեր ձակուկ հոնե տունը մեր ձակուկ հոնե Հաղորդակցիկ նորվա օգոստոսի 26-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Օգոստոսի 25-ին Բերդորի 1 միջնակարգ դպրոցի դահլիճում տեղ ունեցավ օգոստոսյան խորհրդակցություն Քաշաթավի շրջանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների փոխտնօրենների մասնակցությամբ։ Ներկայ են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Սլավ Ասրյանը, փոխնախարար Միքայել Ամբարտունյանը, կրթության պետական տեսչան Պետրոս Հարդումանյանը, Քաշաթավի շրջանի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Այդ պաշտոնատար հանդիպ Շրջակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Աղջյանը բացելով խորհրդակցությունը շնորհավորեց գալիք տոներ արտիվ եւ խոսքը տվեց կրթության բաժնի վարիչ Վարդիկ Մոսյանին, ով տեղեկացրեց, որ 2014-15 տարվա սկզբին գործել է 51 անդակ կրթական դպրոց, որից 40-ը միջնակարգ, 11-ը հիմնական։ Ձևավորվել է 342 դասարան կոմպլեքս 1786 աշակերտների ընդգրկման, որից 102 շրջանավարտ, աշխատել են 657 ուսուցիչ։ Գործել են Բերձորի Մոշաթավի պետական եւ Խարեկահի բարեգործական մանկապարտեզների։ Իսկ 2014-ի հոկտեմբերին Կովսականում բացվել է նոր մանկապարտեզ։ Շարունակում ենք Կումայրիի եւ Այգազյանի Արտվաշենի դպրոցների շինարարական աշխատանքները։ Ավարտվում է Ուրգավանի դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը ԱՄՆ-ում գործող հայրենասեր կազմակերպության աջակցությամբ։ Խոսելով աջակցությունների եւ բացողումների մասին, Բարտուշ Մովսյանը շրջանաշակերտների բազում ձեռքբերումների մեջ կարևորեց նաեւ այն, որ Վարդուտին միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Տիգրանուհի Խաչատրյանը Արցախում միակն է, ով ընդունվել է Տիլիջանի միջազգային դպրոց։ Տարվա լավագույն տնօրեն եւ տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցույթների շրջանային փուլերում հաղթող են ճանաչվել Միշնավանի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարգարիտա Սարգսյանը եւ Բերձորի թիմի միջնակարգ դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհի Վարդուհի Հովանեսյանը։ 24 շրջանավարտ մասնակցել է միասնական քննություններին։ Ձեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աջակցությամբ եւ նոր ծրագրի շրջանակներում 15 անհրաժեշտական դպրոց ապահովել է ինտերնետ կապով եւ միացել դասարան.am ցանցին։ Իր ղեկավարած դպրոցի աջակցությունների եւ անելիքների մասին ելույթ ունեցավ Պարտուտի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ռայսա Բաղիկյանը, նշելով, որ դպրոցում անցած տարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Ամբարձումյանը կարևորեց համացանցի դերը հանրակրթական դպրոցում այն համարելով անհրաժեշտ գործի։ Կարևորեց համագործակցությունը ուրեմն դասարան.am-ի ID հետ։ Նշեց, որ անդրադեպությունում արդեն մեծ թվով դպրոցականներ են մասնակցում մեղու, կենգուրու եւ ռուսական արջուկ խաղմրցույթներին։ Գովեստով խոսեց քաշաթափների մասնակցության վերաբերյալ։ Ձեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի սպորտի նախարարության կրթության պետական տեսչության պետ Սոսարզմանյանն իր ելույթում անդրադարձավ շրջանի դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում անցկացված ստուգումների արդյունքներին։ Տեղեկացրեց, որ անցած ուստարում Բերձորի թիվ 2 Միշնավանի, Վանի Միշնակալ դպրոցներում եւ Բերձորի պետական մանկապարտեզում անցկացած ստուգումների արդյունքները գնահատվել են բավարար։ Խորհրդակցությունն ամփոփեց կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, տեղեկացնելով, որ երկար տարիներ աշխատելով կրթության նախարարությունում վաղուց է ծանոթ Խաշաթավի շրջանի կրթական համակարգի խնդիրներին, նշելով, որ միշտ նախարարությունն աջակցել է շրջանին։ Կարևոր համարեց արտադրոցական հաստատությունների դերը, որտեղ ստացած կրթությունը լրացնում է ուսումնական գործընթացը։ Անդրադարձավ շրջանավարտների մասնագիտական ընտրության արդյուն կարևորելով ճիշտ կողմնորոշումը, նաև այն, որ մեր երկրին զինվորականներ շատ են պետք, սակայն ռազմական հաստատություններ դարձած քիչ ընդունվողներ կան։ Վերջում նախարարը շնորհակալակիր հանձնեց հայրենասերի համանախագահ Ստեփան Սարգսյանին, կարևորելով նման կազմակերպությունների եւ անասների դերը։ Հաշատարի շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց Կրծքյան բնակավարի ղեկավարությանը Շրջանին մշտապես աջակցելու համար շնորհավորեց գալիք տոների ակտիվ մաղթելով, որ խաղաղությունը տիրի մեր երկրին եւ մեր երեխաներ ստանան հայեցի դաստիարակություն եւ բարձր գիտելիքներ։ Հերախոսագծում Զորա Բրկոյանն էր։

կարծիք հաղորդաշարն է։ Հանրապետության հացահատիկային ցանկատարածքների հնձի աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության Բուսաբուծության եւ Բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հետ։ Հանրապետության հացահատիկային ցանկատարածքների հնձի աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Այդ մասին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը, հավելելով, որ այս տարվա բերքատվության ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի են եղել։ Ոլորտի մասնագետը համոզմունք հայտնեց, որ այս տարվա բերքատվության բարձր արդյունքները ունեցած հնարավորությունների սահմանագիծը չեն։ Հաջորդ տարիներին էլ գյուղնախարարության մասնագետների եւ ոլորտի պատասխանատուների կողմից կներդրվեն բոլոր ջանքերը բերքատվության ցուցանիշների շարունակական բարձրացման համար։ Վիլեն Ավետիսյանի պարզաբանմամբ այս տարվա բերքատվության վրա դրական ազդեցություն են ունեցել ոչ միայն եղանակային բարենպաստ պայմանները, այլև հողագործության ոլորտում ձեռնարկված բազմաբնույթ միջոցառումներն ու կատարված ներդրումները։ Հիմնականում հասկավոր հացահատիկայինների բերքահավաքը ավարտված է, այս պահի դրությամբ ունենք փաստացի հավաքված 43775 հեկտար տարածք, որից հավաքվել է 115943 տոննա բերք, միջին բերքատվությունը կազմել է 26 կես ցենտներ հեկտարից, որը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի ավել է։ Նախորդ տարվանն ժամանակահատվածում գրանցել ենք 12 ցենտներ հեկտարից։ Ցորենը 23468.4 հեկտար է հնձվել, 65068 տոննա, միջին մերկատվությունը կազմել է 27.7, նախորդ տարվա 11.3 ցենտներ հեկտարից, գարին 17893.6 հեկտարից ստացվել է 46023.7 տոննա բերք, միջինբերք հատվությունը կազմել է 25.7 ցենտների հեկտարից նախորդ տարվա 84-ի դիմաց եւ հաճարը 2413 հեկտարից հավաքվել է 4851 տոննա բերք 20.1 ցենտներ հեկտարից նախորդ տարվա 12.7 ցենտներ հեկտարի դիմաց։ Բերքահավաքի ենթակա մնացել է 461.8 հեկտար տարածք, որից 11.8 հեկտար ասկերանի շրջանում, 450 հեկտարը Փաշաթաղի շրջանում։ Հյուսիսային մասում իհարկե եւ ասկերանի շրջանը լեռնային գոտիներում։ Մինչեւ ամսվա վերջ եթե եղանակը թույլ տա, դրանք էլ կավարտվի ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում այս տարվա բերքատվությունը։ Համեմատական կարգով բարձր կգնահատեի նախորդ իհարկե նախորդ տարվա հետանումատ սա մեր վերջնական հնարավորությունները չէ մենք հետագայում կձգտենք ել ավելի բարձր մերկատվության ցուցանիշների ինչ եք կարծում ավելի շատ եղանակային բարենպաստ պայմանները նպաստեցին բերքատվության բարձրացմանը թե մշակման բնագավառում են փոփոխություններ կատարվել ես կասեի Եղանակային պայմանները եւ իհարկե վերջին տարիներին վարվող քաղաքականություն, ասին գյուղատնտեսության ոլորտում համապատասխան քանակության պարարտանյութերի ներկրումը եւ հողօգտագործողներին տրամադրումը, հետո տերևային սնուցիչների անհրաժեշտ թունանյութեր ակարի միջոցառումներ կազմակերպելու համար, նոր գառնանացան մշակաբույսերի ներդրումը այդ ամենը իրան արդյունքները տվեց։ Մեզ մոտ արձանագրված են նաև Եգիպտացորենը բերքահավաքի մասին տվյալներ։ Ցանված 3228 հեկտար տարածքից արդեն իսկ հնձվել է հատիկի համար 38 հեկտար, որից ասկերան 30 եւ մարտակերտ 8 հեկտար, իսկ սիլոսի համար 193 հեկտար։ Հատիկի տաքանձված տարածքներից հավաքվել է 71.5 տոննա բերք, որից 60 տոննա Ասկերանի շրջանում եւ 11.5 տոննա Մարտակերտի շրջանում։ Միջին բերքատվությունը իհարկե ցածր է, Ասկերանում կազմել է 20 ցենտներ, Մարտակերտում 14.4, հիմնականում պայմանավորված է երաշտով այս տարի, ինչպես գիտենք, մայիս ամսվավերջի սկսած մինչև այս վերջյան ձրևները հիմնականում տեղումներ չեն եղել, որն էլ բացասաբար ազդել իհարկե բոլոր գարանացան կուլտուրաների ցանկատարածների վրա։ Ներկայումս մեկնարկել են խաղողի եւ տեխնիկական մշակաբույսերի բերքահավաքի աշխատանքները, որոնց նախնական արդյունքները ներկայացնելով Վիլեն Ավետիսյանը հավաստիացրեց, որ մասնավորապես ծխախոտի իրացման առումով տնտեսվարողները որևէ խնդիր չունեն, իսկ խաղողի իրացման հարցում խոչընդոտներ լինելու դեպքում գյուղնախարարության կողմից կցուցաբերվի ոլորտը կարգավորող համապատասխան միջամտություն։ Թենիս խաղողի բերքահավաքի տվյալներ, ճիշտ այս պայմանությամբ մենակ Մարտոնո շրջանն է տվել, սեղանի սորտի խաղողը հավաքվել 35 հեկտարից հավաքվել է 630 տոննա, միջին բերքատվությունը կազմել է 180 ցենտներ հեկտարից։ Սա շարունակական է իհարկե արդեն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին տվյալները կթարմացվեն եւ կփոփոխվեն։ Ծխախոտի առումով այս տարի ցանորը 156.8 հեկտար ծխախոտ, որից 48.3 հասկերանի շրջանում, 7.5 մարտակերտի եւ 101 հեկտարը մարտունու շրջանում։ Այսօր ադրությամբ ուրեմն բերքահավաքի տվյալներ տվել են ասկերանի շրջան 15 հեկտարից եւ մարտունու շրջանում 9.5 հեկտարից։ Համախառը բերքակազմերը 3.1 տոննա Ասկերանի շրջանում եւ 9.6 տոննա Մարտունու շրջանում։ Միջին բերքատվությունը 2.1 ցենտներ Ասկերանի շրջանում եւ 11 ցենտներ հեկտարից Մարտունու շրջանում։ Նշենք, որ ծխախոտի տարածքներից բերքահավաքը գրում են նույնպես շարունակական բնույթ եւ միավոր տարածքից համախառն բերքը կավելանա, ասենք, ընթացքում եւ վերջնական արդյունքները պարզ կլինի, երբ վերջնական վերկահավաքը իրականացնեն։ Ինչպիսին է իրացման հարցը, թե խաղողի, թե ծխախոտի։ Ծխախոտը իրացման խնդիրները լրիվությամբ լուծված է, քանի որ ծխախոտի մթերման հարցով զբաղվում է մասիս տաբակո ընկերությունը, համապատասխան չորանոցները տեղադրված են Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղում եւ կառուցվում է նաեւ Մարտունի քաղաքում պայմանագրային հիմունքների վրա մթերումն է մասիս տաբակո ընկերության կողմից, ասենք ծխախոտի արտադրությունը վերությամբ մասիս տաբակո ընկերության հետ պայմանավորված է եւ համապատասխանացել։ Իսկ խաղողի իրացման հարցում հնարավոր է, որ դժվարություններ խոչընդոտներ լինեն։ Այս բարդությամբ, քանի որ դեռ սեղանի սորտերն են հավաքում, որը հիմնականում վաճառվում է քաղաքի շուկաներում, դեռ տենց խնդիր չկա, երբ արդեն կգա տեխնիկական սորտերի դեր քաղաքի ժամանակահատվածը ելնելով շուկայական իրավիճակից պայմաններից արդեն այնտեղ Երևան պետք է միջամտել, թե չէ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ այո աղբյուր ես քեզ համար գուցե ոչինչ դու ինձ համար երազմաքուր ես քեզ համար գուցե ոչինչ չերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել որպես կյանքիս չքնավ երազ Արեգակին պետք է հերվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Հերվից ես կեզ տոն է տեսնեմ սիրես, որպես կյանքից չգնավ երաս։ Արեգակին պետք է հերվից նայել, Կայրի եթե շատ մոտենա Ես քեզ համար գուցե ոչինչ Չերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել Որպես կյանքից չքնաղ երած Արեգակին պետք է հերվից նայել Գայրի եթե շատ մոտենալ հերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ որպես կյանքիս չքնաղ երաս արեգակին պետք է հերվից նայել կայրի եթե շատ մոտենաս Բարեկամներ օրվա մեր հանդիպումը ավարտենք հորացույցով։ Ժոզեֆ Միշել Մոնգոլֆեն, օթապարիկի ֆրանսիացի գյուտարար, Անտուան Լավուազին, ֆրանսիացի քիմիկոս, ժամանակակից քիմիայի հիմնադիրը, Շարլ Ռիշեն, ֆրանսիացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Արթուր Արնոն, ցակմով շոտլանդացի, ավստրալիացի ինժեներ էլեկտրիկ, Ջոն Բուքենա, անգլիացի գրող, հրատարակիչ եւ պետական գործիչ, Գիոմ Ապոլինեյը, իտալիական ցակում ունեցող ֆրանսիացի պոետ, Ջեյմս Ֆրանկա, գերմանա-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր Քրիստոֆեր Իշերվուդը, անգլիացի գրող, Ալբերտ Սեյբինը, ամերիկացի բժիշկ, Ծակմով Լե, միկրոկենսաբան վիրուսաբան, Մար Թերեզան, կաթոլիկ միազնուհի, Ծակմով ալբանացի, գտասրտության միաբանության հիմնադիր, խաղաղության Նոբել համարձանակագիր։ Խուլիո Կորտասարա, արգենտինացի գրող, Պյոտր Տոդորովսկին, ռուս կինոռեժիսոր, Անահիտ Ցիցիկյանը, հայ առաջին աշխարհարչակ ջութակահարուհին, Բարբետ Շորդերը, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Պատրիկ Դևճյանը, ֆրանսիայի քաղաքական եւ պետական գործիչ, սփյուռքայության իրավունքների եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ջատագով, Յան Արլազորովա, ռուսաստանցի էստրադային դերասան, Մագդա Վաշարիովան, կինո եւ թատրոնի չեղ դերասանուհի, դոկտոր Ալբանա, շվեդ ռեփ երաժիշտ, Բրենֆորդ Մարսալիսը, ամերիկացի ջազ սաքսոֆոնիստ, Տալիան, մեքսիկացի փոփ երգչուհի եւ դերասանուհի, Զենֆիրան, ռուսաստանցի ռոք երգչուհի, երգերի հեղինակ, կատարող, Մակոլեյ Քալկինը, ամերիկացի դերասան։ Սիրելուն գնդրներ կարծիքի օգոստոսի 26-ի թողարկումն ավարտվեց այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։